Radio Beograd, dramski program. Radioteka Petar Petrović Njegoš, Šćepan Mali Radiodramatizacija i adaptacija Božidar Zejak Repriza narode u krunu, u sunce. Evo zore za naše brego. Stani, serdare, stani malo. Odmjeri pa skoči. Izveo si narod disvijesti. Ako je to laž, nesreća neće imati kraja. Oče, igumane, car je ruski među nama. <laughs> to narod glupi misli. Ja ti zato ne bi pjan poigrao liko puka prošlog petka na okupu ču riječ oni koji su boravili u Petrovom gradu da je to Petar treći. Uče ne luduj. Što mu drugo ime ne dadoste. Grdna glava stoji na tankom trupu. Oće na nos Ako sam ja slijep, nije toliki svijet. Iz manastira su donijeli lik Petra trećeg. Šćepan zaplaka ka malo dije i svak zaplaka od nevolje. je serdare, grdno bi bilo viđe trug djetinski s debeljevom glavom. Nemoj, oče, kobiti sreću i poštenje. Ka dvije kapi vode, kada si razreza jabuku. Eto tako liči Šćepan lik u Petra III. Otvori oči, serdare, i pogledaj što bi moglo biti do posljedka. Mogli bi se jednom istog uža držati. O nesrećo da te Bog ubije nikada nas neće zaobići i uvijek ćeš biti naš tovar. Dobro nam došli, draga braćo. Ne mogu se nikako nagledati ljepote momaka i svijetla oružja no se bojim neke bruke i grdila. A rašta nas, dragi gospodare, zabuši listom. Ovaj skup nazlo ne priliči, no na radost i diku vječnu cijeloga roda hrišćanskoga. Car je divno ime, ali bez carstva muka. Dragi gospodare, niđe više u svijet nema spasenija od čudi tirijanske do u naše gore stiješnjene. U njima se do sada nalazilo pribježište. A zašto bi to onda bilo zabranjeno caru hrišćanskom? Bilo bi to grdilo i bruka da ikome utok zabranimo. On je moga utečka i mnogi drugi. No što se pretovari lažom i usvi narod na sve strane, to na dobro ispasti ne može. E, to mi ne da mira ni lijeka. Na moju dušu, narode, ovo je car Petar. Pozdravimo cara i poklonimo se caru, velikom caru. Pozdravljam te, narode viteški, svetinjo slovenska, ogledalo borbene čuvene i žrtvo slobode. U tebi je moja sreća i spas. Pozdravljam te, utoče junački, i da Bog da budeš utok cara raskrunjena. Narod želi čuti tvoja stranstvovanja. Latinko me oženiti hoćahu, da s njom izgubim sve sveto i pogazim svoju čistu vjeru, ali bolje izgubiti zemno carstvo nego li carstvo nebesko. Tada su mi krunu oduzeli i glavu bi da nisam pobjegao noću bez obzira. Za mene nije smjelo biti utočišta. Vjetrovi su me svuda nosili i pronosili, no smislio sam crnu goru koja mi je srcu najbliža i evo me, Braćo, evo me među vama. Ovaj narod ogrijalo je sunce kad jednom viđe cara naše krvi i našeg jezika. Ovaj narod će položiti život za tebe, a tvoja riječ bit će naš zakon. Još te me sreća nije prezrela kada se među narodom za kojim je srce patilo u carskom dvoru, ali sudbina se po vjetru okrenu. Ovaj narod će pokazati svoju ljubav prema Rusiji posestrimi, tvojoj carskoj glavi i tvojoj carskoj kući. Neko nam iz daljine dolazi. Iz daljine? A, da, pismo. Gospodine Vladiko, pismo te muči. Da me Rusi ne panjkaju. Da, da, da. Šta je to dakanje? Hoću sve čisto i otvoreno. Što se stidiš, zar se bojiš da gostoprinstvo ne uvrijediš? Kod bestidnih i sramotnih dobrodjetelj nema cijene. Vidiš kuda on kuburi i kako se lažnim zvanjem osveštava. Pročitaj pismo, Vladiko, jer to narod silno želi. Evo šta piše. Gospodine Vladiko i ostali glavari, razumjela sam sa duševnom skorbom da se kod vas pojavio nekakav lažni samozvanac pod imenom Petra Trećega. Nadam se da vi znate da se Petar Treći davno predstavio i tu vam istinu želim još jednom saopštiti. Carica Ekaterina Vtora Dragi gospodare, nešto grdno učiš u pameti. A kako ti se dopada sveti vladikovo pismo? Đavolja posla Šćepane. U ružan si posao ugazio. Ne čudim se budalama, no našim prvijencima koji hoće zlijem tragom da obrnu crnogorce. Izgleda da im je đavo oči zašenio. Nesreća srpska sve se tumbe okreće kad uzbjesni strašna voda nadvisi i najvišu brežinu, a onda je prevali i pustoš učini. Čujete li narode ovo mudrovanje? Tražimo cara mu strvanije. Zar se mene Rusi plaše? Zar da oni Crnoj gori predskazuju zlu sudbinu i pogibiju? Ko će narod obrnuti zlijem putem? Ako ste me zacarili, snova me rascarite. Crna kapa među vas laž sije. Sreće nema kad ona rukovodi. Niko od vijeka nije prinudio vodu da usprdo teče. U glavama zaslijepljenog nema soli, ali nam je Bog svakda pomogao koji nas zna, a mi znamo sebe. Oni mi vjeruju, a moji ih suze ganuše. Ovome narodu trebaju kule i spomenici. Ovoj zemlji trebaju poštenje i jake uredbe. Slomit ću sve što mi je na putu i tu druge ne može biti. Dragi gospodare, duša ti je vesela i grohotna. Serdare, nije stidno na pravdu se pohvaliti. Ti znaš da sam u ovoj zemlji učinio sve što do sada niko nije moga. Niko od kada postoje ove gore. Da, da, Bog je razne vlasti dariva đavolu. Još nas uči na grijeh pađedovski. Nijesmo toliko sagrešenija učinili da se istražimo. Lakše, serdare, Kud si zagazio, kao da si s Bogom pravdu zapisao. Dragi gospodare, oči bi za tebe da, ali da čovjek izađe i svijesti kad pogleda šta se čini na svakoju stranu. Svuda plače pravda nad nepravdom. Stani, stani da se razaberem. I kao da ti je zemlja posljednja miso, kad nepravdu smiriti nećeš. Serdare, ti si slijep kod očiju, jer u Boga je trenuć što i vijek, a vijek što i trenući. Drugačije se na nebo računa no što mi na zemlji računamo. Ali narod... Može biti da sam ja, Mesija, doveden rukom nevidimom, da sva zla listom utamanim, jer moja je sudba nečuvena. Dragi gospodare, sve što... Božja dijela je trudno raspitati, a njegova tajina je u mojoj sudbini. Nedobro nam hita ono momče. Eno daje poruku Šćepanu za koji trenuć znaćemo kojim nam dobrom dohodi. Oče, čitaj. Vašem cijenjenom veličanstvu poklon Strašna ti se skuvala popara što je turske sile u Europu, eto ti je listom u svatove. Novi je bio nam sretan, jer evo ti zgode i prilike da pokažeš cijelu svijetu kako će ti kruna pristajati. Čudna li Srbina krupno piše, ništa ne zamjeće. Sad treba da pokažeš kako će ti kruna pristajati. Koli mu je dao ovo pismo? Nema mjesta za takva pitanja. Svak je rođen da po umre. Čast i bruka vječno žive. Bez muke je lako junakovat, a još teže pod krunom odolova. Oli predvodit u boj Šćepane Crnogorce. Upravlja bi uređenom vojskom, a ovom koja ne poznaje komandu ne bih mogao. <laughs> da smo na to šćeli čekati puške u boj, ne bismo mrčili. Sila silu silom satire. Bog zna da li će dočekati zoru u ovoj emociji mogao sam bez ove pogrde. Divno li mi vrag poloka svijest, prazna me pamet nauči da se kažem carom rusinskijem. Đavo još nije čovjeka u ovakvu bruku upetljao. Šta će mudrost kad joj vrijeme nije? Imalo se kada mudrovati. Druge nema. Drži se laže stare uzdanice bit će žnjetva bolja od posjeva. Ovaj narod mora vjeran biti. Kud me jutro s oči vode ne gledale, više nemam šta vidjeti. Kuku, djeco, ostanuće pusta kuća, Zvijezdanica! A gdje sad naša dika silni Petar Treći? U misiju rupu, a? A mladost gori na vojištu. Sakrio se ka u kuplotinu. Ni života mu, ni smrti ne znamo. I Turcima sam rekao da je Šćepan budala čijim imenom luda svjetina usta isplače. S Turcima nikako mira nema, do istrage naše, ali njihove. Cio svijet prinadleži Bogu i njegova sila svašta satire. Ni tu cijel neće umaći. Begler Beg se naljutio na divanu kad sam mu reka da narod cara neće dati, jer sloboda narod ima česti obraz. Ove gore neće ništa umiriti. Evo dolazi srdar Vukale i on za nas aberima. Car naš, gdje je? Ne znamo mu ni života ni smrti. Gospodine Vladiko, neka ti se duša i srce vesele. Vraćaju se junaci iz boja i ovo je danas divna svetkovina. Od Kosova se ove gore diče viteštvom, ali je danas ovo sve nadvisilo. Duša mi se jutro sveseli kao ja to bijeli labudova. Bogo mi, ko da car dolazi. Pomozi Bog junački narode, Kri se od nas, prokleti demone. Narode, ja sam kriv pred tobom i Bogom. Podigao sam kulu do oblaka i na nju strašne gromove navukao. Podnivljen sam u djetinstvu kamekana duša i strepim od rata krvavoga. Sam se stidim od njegove sramote, a muke s muke i zovu se muke. Zlo budala najlakše uradi dok se stotine pametnije glava znojem peru dok dobro urade. A pa nemoj tako, oče igumale. Ne može se pokriti sramotom, nego se opet za cara nameće. Sakrio sam se u tvrdo građane, ne bi li bar ja pretekao da kažem svijetu vašu slavu. Gordim se što sam ja uzrok ove pobjede i što su vas Turci zbog mene porobit ćeli. Da ti misliš da te ne poznajemo, dosta smo budalili pred tobom. Tvoje veliko ime nama ne trebuje. s njime kud. Ajd s vragom otkud si došao. Ti se sakri kad si muku nazreo, no narodu ne bješe do sakrivanja, već da muci dođe glave ili da mu se svijeća ugasi. Voli sam od vaše ruke umrijeti, nego s ovim imenom po svijetu hoditi. Nemoj, vladiko, nije on kriv što je strašljiv. I koliko ih je takih pod krunama. Druge krivice on nema. Što je god za nas do sada poslovo, u sva što je bio srećan. I sada nam je slavu donija. Držat ćemo ga, pa makar na nas pale sto struke muke. Sad vidimo da je pravi car. Mrkojević je vrli čovjek. Narod mu je duša i tijelo. Gotovo je na žertvu. Želim da se pomiri. Niko nije nas svijet dočekao djece raspuštene do vječite muke. Teško tome ko vama briži. E ajde, Šćepane, da se izljubimo. Srećan vam bio! Ovoga čuda nije bilo. Svuda stradaju narodi i ljudi, ali pružaju jedan drugom ruku. S vama biva sasvijem inače. Kad plačete, svak vam se veseli, kad pojete, Svak oko vas plače. Nijesam do sad znava da si takav bogoslov duboki. Rijetki su cari bogoslovi. Dobro mjeriš šta ćeš govoriti. Ako je malo mjesta za življenje, mjesta ima za pričanje. Pričanje je duši poslastica, a najveće ono iz koga će naša pokoljenja vječnu duševnu silu sisati. Kud god kreneš, ideš jednijem tragom. Protiv prave vjere ne bih ništa zlo pomislio. Vjeruj vjeri koja zemlju s nebesima veže. Meni srce puca od žalosti zbog teške sudbine koja pade po našemu narodu. Koli će svijet ispravit leđima i sve ljude opametit. Ljudi su budale od starine i ostaće do vijeka. Neko dolazi. Ko bi to mogao biti od našeg nije niko. Mnim da je Rus. Pomaže Bog. Bog ti pomoga. Ja sam poslanik presvitne carice Katarine Vtore. Živ ti nama bio. Raduje me što se s vama vidim i upoznavam. Gora se s gorom ne može sastati, ali može čovjek sa čovjekom. Prvi kamen crnogorski sam cjeliva. Sa Rusijom nas veže iskopčava skopčava bratska ljubav. Uzmi knjaže čašu rakije. Ođe baci regule. Pjesmica i čaša rakije nama dušu liječe. Lice tvoje igumane ka mladiću sjajno pod sjednim glasima. Koliko si ljeta nabrojao? Gonim uprav 76. Ti sigurno čekaš smireno šta će ti dan donijeti. Kad ogladnim, onda mi je podne. Ne šedim dugo večerom, dobru čašu vina ispijem pored vatre te nazdravim sanku i družini, čijim zora, eto me na noge. Zabave druge nemam do razgovora sa živijem, ali Bogom i sa mrtvijem. Kad nema ni jednijeg ni drugijeg, onda razgovaram sam sa sobom. Ne mogu se miline naslušati i ljepote nagledat. Teško onome ko ovdje bio nije. Narode, pred tobom je poslanik Ekaterine Tore, knjaz Dolgorukov. Narode plemeni i proslavljeni hrabrošću prenosim vam pozdrave proslavljene carice Katarine Vtore i želim da vam prenesem njene sveštene riječi koje su amanet najveći i religija carstva. Izgovori knjaže sve što imaš. Željni smo dobrije glasova. Carica vas ljubi kao sinove. I mi Ruse kao braću ljubimo. Monarhija pravoslavna želi da uz pomoć njenog oružja zametnete rad s Turcima. S Turcima se nijesmo ni mirili. A da bi po Stambolu marširali, malena nam je snaga. Nije tučin više ono što je bio. E, kraj ima svako zlo. Da toga nije, oni bi cijeli svijet pomirili i zemlja bi postala pustinja. Danas je Turska kao stog suve slame i potrebno je samo smjela ruka da u nju oganj metne. A ta ruka možete biti samo vi. To može misliti i zboriti samo onaj koji ne zna kako stvari stoje. Sem toga okolo vas mnogo Srba ima. S njima možete čuda uraditi. Istina je da su Srbi narod hrabar, ali ih vjerovanje istražiše. Mi smo Srbi nesreća narod. Mnogi se prevjeriše, koji to učiniše, na koncu im prosto bilo. Ali im pred Bogom ne bilo prosto što se Srbom ne hoće zvati. Crnim obraz bio pred svijetom. Oči igumane. od ovud se izgleda brcniti ne može. Niti će ruka vaša paliti suku slamu. Knjaže, prenesi carici našu odanost. Ali joj napomeni naše grko iskustvo kada su nas Rusi same ostavljali sili peksijanskoj. A ne pominje oče igumane ono što je prošlo. Mi smo muke dovijek parali, a ljudi su za muke rođeni. Kako bismo živjeli bez rata kad je rat naša duša? Evo i našeg cara. Važno nepoznata kako si ime carsko smiju upotrijebiti za tolike poruge. Cio narod nije svjedok da se carem nijesam nikada nazvao. <laughs> A ko će puk usta zatisnuti da ne zbori što mu na um dođe? Tvoja laža nije šala. Pročulo se one na daleko. Ne mogu te oprati ni lug ni sapun. Ne možete me kriviti zbog svjetine koja naokolo huči Narod krsti kako koga hoće, a Božija i narodna se ne poriču. Ti dobro znaš kako sude samozvancu. Jedan čovjek bez ikakve sile nadamnom ne može izreći presudu. To nijesu smjeli učiniti lukavi mleci i kičeljivi Stambol. Mnogo bi se slomilo oružja da se meni izrekne presuda. S ovijem hrabrijem narodom bojim se samo Boga nego zbori knjaže zašto si poslat. Sad mi je jasno kako si varavica. Da takvi o meni dobro zbore, bila bi to pogrda. A kad takvi o meni zlo zbore, ja se dičim i ponosim. E pa vidi koliko te cijenim. Čuješ narode kako se dočekuje poslanik carice Hrizijanske. Ako vas boli poruga Rusiji posestrimi i njenom svjetlom imenu carice Katerini II, smjesta ga izvedite i strijeljate nasred polja Cetinskoga. Nećemo ga strijeljat, a drugo ćemo činjati s njim što god hoćeš. Uzmete mu sablju i tamnicu s njime, neka tamo laži svoje kaje. Otkri lažu pred cijelim narodom i reci otkuda si rodom. Grk, iz Janjine. Grčke nije si vidio, lažeš lažo, ka si naučio. Rodom sam dalmatinac, iz plemena Rajčevića. Ako ovo nije istina, kamenujte me. Kazuj, ko si i odakle si? Ja sam Pejo, Mađar, iz Kadra. Rodom iz Podgorice. Nosim pismo vladici Savi Crnogorcima od Begler Begaru Meli Čitaj što nam se rašćer piše. Čitaj oče igumane. Pozdravljam te, Vladiko Cetinski, sve glavare Crne Gore. Ima nekoliko dana kako mi je do uši stigla vijest da je nekakav Moskov među vama i da vas podbada na zlo. Mi smo jedno i bit ćemo jedno. E, čuješ, pa se klapnje. Mi i Turci jedno. A to ni djeca ne bi napisala. I da hoće Moskov vam pomoći ne smije. Sabijen je na kraj od svijeta i ne može ni od koje ruke vam čuti smrti ni života. Oni će vas prevariti. A šta Turci o meni govore? A neko tako, a neko ovako. Dobro su se uplašili. No dobro će im milo biti što si cara vrga u tamnicu. Kako cara ti si poludio? Svaga, tako zove. I ja ga drugačije krštiti ne umijem. On je laže i zato je u tamnici. Ko je daje, nama je dobar. Zemlju je proslavio i Turcima učera maglu u glavu. Mnoga nam je dobra učinio. Čudo da se Turci jedne laže toliko boje. Istina je čestiti principe. Turske bule plaše djecu njime. Je li ti itnja ili nije itnja Mađare? Oli sutra odlazi tu skadar. Itnja je veća biti da ne može. Ako šutra u škadar ne prišpijem, nema više glave na ramena. Na pismo otpisivat nećemo i to se ne bi moglo činjeti bez poruge naše, ali njihove. Na usta pozdravi vezira i kaži mu čisto i otkrito da crnogorci ne umiju željeti sa Turčinom mira i ljubavi. E. Rusi su naša braća i nema nikakve sile koja bi nas od njih mogla razbrastviti. Jesu a da nam i nijesu braća, nego iz pakla đavoli, opet su nam mili no Turci. Dodaj mu i ovo mađare, da se kod nas svijaju fišeci i da to sluti, da će se turski gradovi uskoro zalijevat našijem olovom. Jedna mi se stvar ne dopada. Šta to, Serdare? a što Šćepana zatvori smo i što mu pred narodom izgubi smo obraz i cijenu. <laughs> Šta ćeš, ljudi, griješe na svakome koraku. Kad sagriješi veliki arhistradik, ka neće da sagriješi slab čovjek. Velikaši griješe krupno, a nad njima smrtna ruka vlasti ne ima. Za njihova djela zemlja im ne smije sudit. To samo može nebo veliko. A mi smo imali što niko nije imao. Cara bez para i dinara. Na svijet se nije rađao jeftiniji car. Pod milijim bogom ništa nije tražio više no nadan podobru oku mesa i dvoje dipala da mu svira. Prilika je da sveta istina divno mjesto duši otvori. Držim da Šćepan napravdi strada. Šćepan nije poginuo ako je u tamnici. Čovjek pogine kad izgubi čas i poštenje. Za njega je malo tamnica. Vješala su za takve. Poznajem na što vi gudite i šta vam je na jezika nejak čovjek, punan je krivice. Za mnogo toga on je kriv. Svijetli knjaže, reci ti rašta Stjepan Čami u tamnici. Laža je on, lupež iz zlikovac. Carsko ime je ukrao javno. Još nisam čuo da se može ime javno ukrasti. Kaka je to krađa ako carstvo nije ukrao? Ruski zakoni penju samozvanca na E, u vas je sve drugo jače. Ono što je kod vas nepravo, kod nas pravo može biti. Kod vas noći nema posveljeto, a kod nas se ne mogu sastaviti dva dana bez noći. Carstvo je veliko i ne može se obići, a naše su gore uzane. Preko njih se razumiju lav ranjeni i krvožedni alija. Tako je ovo za Šćepana. Bog i ljudi znaju da je krivac i treba ga kazniti sramotnom smrću. Popeti na vješala. Kod nas krivce puškom gađaju. No te molim, knjaže, od imena cijela naroda, da iz stavnice puštimo Šćepana da ne strada na, na pravdu Boga. Nama treba, a tebi ne smeta. Ako samozvanac ne plati svoju laž, bratska ljubav se prekida između vas i silne Rusije. Tu nema bratske ljubavi koju jedan pakostan čovjek može pretrgnuti. Brani narod, stanite! Živio car! Šta je princip pred jednijem nije ga smio zatvoriti u tamnicu ispod sebe, no više sebe. Dok je svijeta i poštovanja, mlađi drži starijega više sebe. Običaj je tak i u svijetu. Šta je princip pred On je mali miš, pred dobrije mačkom. Pozdravljam te, vi teški narode. Gdje je guslar da nam pjesmu za dušu otpoje? Družiše se dva velika zmaja, da uhvate cara Rusinskoga, Tve u Crnu goru dobježao, a zarobe caricu slobu. Car se sakri u selo građane, a caricu brane crnogorci na iljade pladoše junaci. Otekoše krvave ri rijeke, potopiše Turke i Latine, aj zasja sveta. Carica sloboda. Pjesmica Sova Šćepanu izgleda ne dopada. Zato popljuva se guslara. A što se Moskov učutao? Izgleda da se mnogo i jedi. E, krivi je đavo i njegova mater što u bezdanu grije sunce. Ovaj puk stoka grdna zaslužuje turski mač. Slijepci ne vide kuda ih ovaj lažo vodi, a lopova nije sam objesio. Nije sam narod protiv Turaka uzbunio. Zato ću pogurati puk nerazumni Turcima i dobro ih zavaditi s njima. Čele ne mogu bez matice. Dosta ih je neka vjetrina dovijala i već ih Crna Gora nikada očima ovoliko vidjeti. I velikom carstvu je mnogo ovoliko čuda, nego će se brzo raspršiti. Slanu ruku ljudi rado ližu, a na praznu ni glave ne obrću. sele su zbunjene bez matice, a kakeli su tek sa više matica. Stanko, Aščio vjerni. E, mnogo sam suza prolio danas za papagalom. Sjetio sam se njegovog glasa. Tica, ka čovjek. Slavni care, odavno ga već ne čujem. Nećeš ga ni čuti više. Crka je u rukama onog špijuna, Moskova Dolgorukova. Je li Moskov još među nama? Nije. Noću je pobjegao. Ali nas je prije toga dobro zavadio s Turcima uteka je u trabakuli Lazara Jankovića iz Novoga. Poveo je sa sobom u Rusiju Vasilija Jovanovića Brkića, posljednjeg srpskog patrijarha. Pobjegao? A toliko žalim za papagalom. Budio me s pjesmom. Car je, car je. Svijetli care, imam jedno veliko prošenje. Reci Stanko. Večeras bi malo prošeta naokolo. Idi Stanko, šetaj koliko hoćeš. Noć mi jedino mir donosi blaži mi dušu u samoći. Sada kada sam okrenuo glavare od naroda, mogu spokojan biti. Više ne slušaju Vladiku ni Mrkojevića. Narod je na mojoj strani i to me smiruje. Zar car može biti slijepac i lažov? Oči su mi kad dva sunca i sve vide a činiti mogu sada šta mi duša želi. Ali samo budale vjeruju da je došlo s neba do puštanja da brat brata kolje, otac sina. Ovaj narod ne zna da je krv djetinska i krv mučiteljska jednako vruća. Bog mi je oči darovao i s njima vidim što su ljudi. Sve naliče čovjek na čovjeka čovjeka ka nema. A mene su strašljivcem proglasili. Učinila je to bijela svjetina koja često drži crno za bijelo. rasječem vrat. Da li to sotona na kolo vodi i remeti Boži mir? Da li to satanini mračni namišlja i bunu zažeć misle? Ili sam satana otkriva svoju tajnu? Ili su se otpadnici neba ustrašili? Počivaj u miru, care. Počivaj u miru, care. <laughs> Ovaj u miru. U Tartar je priroda sa jarošću ulila sve užase, sva strašila, sve hulitelje. Tamo hidre strahovite vrište, nogoglave i dignuti je glava nad pučinom. Tamo zmije veličine grdne u mrakama čekaju satanu koji ovoj blagoj noći ne da mira počivaj u miru, Šćepane, počivaj u miru, svijetlicane. Čujem glas vraga i njegovog carstva mučitelnog, kako se izruguje muklijem ječanjem. O luči životvorna, od tvog svjetla iščeznuće mrak tvog sjaja propjevaće duša blagorodna. Počivaj care. <laughs> U miru počivaj, svije. U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Petra Petrovića Njegoša, Šćepan Mali. Uloge su tumačili Petar Božević, Goran Sultanović, Branko Vujović, Milutin Karadžić, Aljoša Vučković, Predrag Panić, Mladen Andrejević, Stela Četković i Mirko Đerić. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Aleksandar Stojković, Režija Milan Karadžić. Urednik emisije Jovan Đurić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda jun 1987. godine.